23 skirsnis Jei mano galva dengtų toks pats skuduras kaip tavo, ant pečių nešiočiau tokią pat nešvarę palaidinę ir avėčiau keurais batais, tai tu nesistengtų manęs pažinti. Na, matai, kaip tu mane niekini vaikinė ir visai bereikalo. Dabar, kai suradau tave, niekas nekliudo man apsirengti geriausius gelumbiais drabužiais. Juk aš žinau, kokia gera tavo širdis. Turėdamas dvi eilutes, vieną duosi man – Juk aš atiduodavau tau savo sriubaus ir pupų davinį, kai būdavai labai alkanas. Tiesa, sutiko Andrėja. Apetitą turėdavai vilkišką. Ar ir dabar jis toks puikus? Žinoma, nusijokė Andrėja. Įsivaizduoju, kaip skaniai papietavai pas tą kunigaikštį. Jis ne kunigaikštis, o tik tai grafas. Grafas? Turtingas? Taip, bet nieko iš jo nesitikėk. Ta pona netaip lengvai apgausi. Ak, dievulį mano, būk ramus, niekas nesikėsina į tavo grafą, gali savo jį pasilikti. Bet žinoma, pridūrė kadrusas, vėl taip pat grėsmingai išėpdamas, už tai turėsi šitą man duoti, supranti? Kiek tau reikia? Manau, šimtą frankų per mėnesį. Na, aš pragyvenčiau už šimtą frankų? Gana skurdžiai pat supranti, bet, bet, už 150 frankų įsitaisyčiau žmoniškai. Šia tau du šimtus, tarė Andrija. Ir jis įdėjo kadruso į saują dešimt luidorų. Gerai, pasakė kadrusas. Kiekvienų mėnesių pirmą dieną už supas šveicorių ir gausi po tiek pat. Na va, ir vėl tu mane žeminė. Kodėl? Verti kreiptis į tarnus. Ne, žinai ką, aš noriu susitikinėti tik su tavimi. Gerai, įsikviesk mane ir kiekvienų mėnesio pirmą dieną gausi savo pinigus, bent iki tol, kol man mokės. Žiūrėk tu man. Matau, kad neapsirikau, tu šaunus berniukas. Tikra dangaus palaima, kad sekasi tokiems žmonėms kaip tu. Papasakok, kaip tau taip išdegi? Kam tau reikia žinoti, paklausė kavalkantis. Tu ir vėl nepasitikė. Visai ne, radau savo tėvą. Tikra tėvą? Na, kol duos pinigų. Tol tikėsi ir gerbsi jį, teisingai. O kuo vardu tavo tėvas, majoras kavalkantis? Ar jis patenkintas tavimi? Kol kas matyt patenkintas. O kas tau jį surado? Grafas Montekristas. Pas kurį šį vakar buvai? Taip. Klausyk, pasistenk įpiršti mane seneliu, jeigu jau jis tuo verčiasi. Gerai, aš pasikalbėsiu su juo apie tave. O dabar ką tu veiksi? Aš? Taip. Tu labai geras, kad rūpinėsi manimi, tarė kadrusas. Jeigu tu domiesi manimi, atšovė Andrija, tai man rodos ir aš galiu šio to apie tave pasiteirauti. Tiesa, Įsinuomosiu kambarį padoriame namelyje, tvarkingai apsirengsiu, kiekvieną dieną skusiuosi pas kirpėją ir skaitysiu kavinėje laikrašius. Vakarais vaikščiusiu į teatrą su kokia nors klakerių kompanija, apskritai vaizduosiu iš santaupų gyvenantį kepėją. Tai mano sena svajonė. Labai gerai, jei įvykdysi šitą sumanimą ir būsi protingas, viskas eisis puikiausiai. Žiūrėk, tu man koks pamokslininkas, visai kaip busiuje. Na, o tu kas pasidarysi, prancūzijos peras? Visko gali būti, atrėžė Andrėja. Majoras Kavalkantis gal ir peras, bet dėja paveldimumą šioje srityje panaikintas. Liaukis politikavęs, kad rusai. Na va, gavai ko norėjai, mes jau atvažiavome, užtad šok išvežimo ir neždinkis. Jokių būdų, mielas draugė. Kodėl? Pats pagalvok vaikinę. Ant galvos raudonas karelį, batai be puspadžių, jokių asmens dokumentų, o kišenėje dešimt luidorų, neskaitant to, kas ten jau buvo. Kitaip sakant, lygiai 200 frankų, juk mane neišvengiamai areštuos prie užkardos. Norėdamas įsiteisinti, turėsiu pasakyti, jog tu man davei tuos dešimt luidorų, prasidės knaisiojimasis, tardimas. Sužinos, kad aš nepasiklausęs išvykau iš Tulono ir nuvarys su palida iki viduržėmio jūros. Vėl pasidarysiu 106 numeris ir su diemanų svajoniais vaizduoti kepėją gyvenantį iš santaupų. Ne, sūnelė, verčiau jau garbingai gyvensiu sostinėje. Andrėja paniuro. Kaip jis pats buvo prisipažinęs, tariamasis kavalkančiaus sūnus buvo geras diegas. Jis valandėliai sustabdė arklį ir greitai apsidairė. Nieko aplinkui nepastebėjęs, jis neva netyčia įsikišo ranką į kišenį ir užčiupi kišeninio pistoleto gaiduką. Bet kad rusas, nei akimirką nenuleidęs nuo savo kelionės draugų akių, užsikišo rankas už nugaros ir tyliai atlenkė ilgą ispanišką peilį, kurį dėl visako visuomet nešiodavusi su savimi. Kaip matome, bičiuliai buvo verti vienas kitą ir todėl vienas kitą suprato. Andrėja taikiai išsitraukė iš kišenys ranką ir ėmė glaustytis rusvus ūsus. Bičiuli kadrusai, tarė jis, dabar tu gyvensi kaip dievų užantyje. Kiek galėdamas tenksiuosi, kad tai būtų, atsakė garo tilto smuklininkas, vėl slėpdamas peilį į rankovę. Gerai, važiuojam į Paryžių, bet kaip tu prasmuksi pro užkardą nesukėlęs įtarimo? Mano nuomonė, šitaip apsirengęs, tu labiau rizikuoji važiuotas negu pėščias. Palauk, tari kadrusas, to jau pamatysi. Jis užsidėjo Andrėjų skrybelę, užsimetė ant pečių grumų paliktą apsiaustą plačią apykaklę ir susigužė ekipaže rimtas susikaupęs, kaip ir dera gerų namų tarnui, kai šeimininkas pats važnyčioja. O aš taip ir važiuosiu vienplaukis, pasipiktino Andrėja. Menka beida, šiandien toks vėjas, kad lengvai galėjau nupūsti tau skrybelę, atsikirto kadrusas. Tiek to, tarė Andrėja, baigime tas kalbas. O kas tau neleidžia? Tik jau ne aš, tarė kadrusas cit, perspėjo kavalkantis. Užkarda pravažiavo be nuotikių. Prie pirmos kersiniais gatvės Andrėja sustabdė arklį ir kadrusas nušoko žemyn. Palauk, tarė Andrėja, o mano apsiaustas, o mano skrybėlė. Tu juk nenori, kad aš persišaldyčiau, atsakė kadrusas. O kaip aš? Tu jaunas, o aš jau senstu. Iki pasimatymo, Benedetai. Ir jis dingo skersgatvyje. Deja, atsiduso Andrija, matyčiame pasaulyje negalima būti visiškai laimingam. 29 skyrius Šeimininiai scena Trys vaikinai įsiskyrė Liudviko 15 aikštėje. Morelis nujojo į bulvarų pusę, Šato Reno revoliucijos tilto link, o Debre palei krantinę. Morelis ir Šato Reno greičiausiai grįžo prie savo namų žydinio, kaip tebe sakoma, iš deputatų rūmų tribūnos, gerai suredaguotose kalbose ir iš Rišelie gatvės teatrų scenos gerai parašytose pjesėse. Debre nejojo namo. Prie Luvro vartų jis pasuko į kairę, ryščia perkirto karuseliais aikštę, perjojo Sanuroko gatvę, patraukė Mišodjero gatvę ir atsidūrė prie Danglaro vartų tuo metu, kai Vilforo karieta jam su žmona įseidus sent onore priemestyje, pargabeno baronienę namo. Debre, kaip savo žmogus namuose, pirmas įjojo į kiemą, numetė pavadį liokajui, paskui grįžo prie karietos durelių ir pasiūlė ranką poniai Danglar, norėdamas palidėti ją iki jos kambarių. Kai tik vartai užsidarė ir baronienė draugė su Debre pasijuto kieme, ponas Liusienas paklausė. Kas jums, Ermina? Kodėl jums pasidarė bloga, kai grafas pasakojo tą istoriją ar pasaką? Todėl, mano draugė, kad šį vakar apskritai jaučiausi bjauriai, atsakė baronienį. Ne, Ermina, paprieštaravo Debre, niekada tuo nepatikėsiu. Priešingai, jūs atvykote pas grafą puikiausiai nusiteikusi. Kad ponas Danglaras buvo truputį surūgęs, tai tiesa, bet aš žinau, kiek mažai jūs paisote jo blogos nuotaikos. Kažkas kažką jums padarė. Papasakokite man, Juk žinote, aš nepakesiu, kad jūs kas įžeidinėtų. Apsirinkate, Liusienai, tikrai, tarė ponė Danglar. Čia kalta tik savijauta ir bloga nuotaika, kurią jūs pastebėjote ir apie kurią nenorėjau jums kalbėti. Buvo aišku, kad ponė Danglar apimi nervinį susijaudinimas, kurio priežasties kartais ir pačiaus moterys nežino, arba, kaip svėjo Debre, ji patyrė kokį nors slaptą sukrėtimą ir nenori to niekam prisipažinti. Kaip vyras, pratęs tokius nervingumo reiškinius laikyti vieno iš esmingiausių moters gyvenimo elementų, Debre nesispyrė ir nusprendė palaukti palankaus momento, kai vėl galės ją pakamantinėti arba kai ji pati sumanys prisipažinti. Prie miegamųjų durų baronienė sutiko Korneliją, patikimą savo kambarinę. Ką veikia duktė? paklausė ponė Danglar. Visą vakarą skambino, atsakė Kornelija, o paskui nuėjo gulti bet rodos kažkas dar skambina. Tai panelė Luiza Darmijį, o panelė Eženį jau lovoje. Gerai, tarė ponė Danglar, padėkite man nusirengti. Visi trys įėjo į mėgamąjį. Debre išsitaisė ant plačiaus kanapos, o ponė Danglar su Kornelija nuėjo į tualeto kambarį. Brangusis Liusienai, prabilo ponė Danglar už durų. Ar jūs tebesiskundžiate, kad Eženį nesiteikė su jumis kalbėti? Ne aš vienas skundžiuosi, ponė, atsakė Liusienas, žaisdamas su baronienį šuniuku, kuris laikė jį namų draugu ir visada jam meilindavosi. Prisimenu, neseniai girdėjau, kaip Morseras dejavo jums, kad negali ištraukti žodžio iš savo sužadėtiniais. Tas tiesa, tarė ponė Danglar, bet manau, jog netrukus viskas pasikeis ir eženį ateis į jūsų kabinetą. Į mano kabinetą? Noriu pasakyti, į ministro kabinetą. Ko? prašytis priimama į operą. Iš tikrųjų, niekada nesu mačiusi tokios aistraus muzikai, tiesiog juokinga aukštuomeniais merginai. Debre nusišypsojo. Na kągi, tarė jis, tegul ateina, jeigu jūs ir barona sutinkate. Duosime jai angažamentą ir pasistengsime, kad jis būtų jos vertas, nors mes ir nesame tokie turtingi, kad įstengtume sumokėti už jos talentą. Galite eiti, Kornelija, tarė ponė Danglar. Jūs man jau nebereikalinga. Kornelija dingo ir po valandėliais ponė Danglar atėjo apsirengusi žavingą suknelę. Jie atsisėdo šalia Liusienų ir ėmė svajingai glaustyti savo ispanišką šunytį. Liusienas žiūrėjo į ją tylėdamas. Klausykite, Ermina, tarė jis luktelėjęs, pasakykite atvirai, kažkas jūs šį vakar skaudina, tiesa? Niekas, atsakė baronieniai. Bet jei buvo tvankoje, atsistojo, pamėgino atsikvėpti visą krūtinę ir priejo prie veidrodžio. Šiandien aš tikra baidyklį, tarė ji. Debre šipsuodamasis atsistojo ir norėjo prieėjęs įrodyti, kad ji klysta, bet staiga atsidarė durys. Įėjo danglaras, Debre vėl atsisėdo. Išgirdusi kažką įeinant, ponia danglarą atsigrėžė ir pažvilgė į vyrą, net nemėgindamas slėpti savo nustebimo. Labas vakaras, ponia, pasisveikino bankininkas. Labas vakaras, ponas Debre. Matyt, baronienė pagalvojo, kad baronas taip netikėtai apsilankęs, panoro užglaustyti širkščius žodžius, kuriuos keletą kartų tą dieną buvo leptelėjęs. Ji išdidžiai pasisuko į Liusieną ir, neatsakiusi vyrui, paprašė. Paskaitykite man ką nors, ponas Debre. Debre iš pradžių, kiek jaudinėsis dėl šito vizito, netrukus visai nusiramino, nes baronienė niekiek nesutriko. Jis ištiesė ranką į knygą su įdėtų perlamutriniu auksų inkrustuotų peiliu. Atsiprašau, tarė bankininkas, bet jūs pavargusi baronienė ir jums metas pailsėti, jau 11 valanda, o ponas Debre gyvena labai toli. Debre nustėro. Nors danglaro balsas buvo visiškai ramus ir mandagus, bet vis dėlto galėjai pajusti neįprastą užsispirimą šį kartą nepaisyti žmonaus norų. Baronienė taip pat labai nustebo ir sviedė į vyrą tokį žvilgsnį, kuris tikrai būtų privertęs jį susimastyti, jeigu jis tuo metu nebūtų ieškojęs laikraštyje biržos biuletenių. Taigi išdidus žvilgsnis nuėjo niekais nepasiekę savo tikslų. Ponas Liusjenai, tari baronienė, įsidėmėkite, kad aš dar visai nenoriu miego, kad žadu daug ką jums papasakoti ir turėsite klausyti manęs visą naktį, nors ir kažin kaip jūs marintų miegas. Aš jūsų paslaugoms, ponė, flegmatiškai atsakė Debre. Brangus ponė Debre, tarė Danglaras, šiandien nesivarginkite klausydamas ponios Danglar plepalų. Nemažiau sėkmingai galėsite išklausyti juos ir rytoj. Šis vakaras tebūnė mano, aš jį savo rezervuoju ir jums leidus paskirsiu rimtam pokalbiui su savo žmona. Šį kartą smūgis buvo toks tiesus ir taiklus, kad jis pribloškė Liusijeną ir baronienę. Jie susižvalgė, tarsi ieškodami viens kito paramaus prieš tą puolimą, tačiau neginčijama namų šeimininko valdžia paėmė viršų ir pergalę šventį vyras. Tik nepagalvokite, kad aš jūs varau, brangus Debre, toliau kalbėjo Danglaras. Jokių būdų ne. Bet dėl nenumatytų aplinkybių man šiandien būtinai reikia pasikalbėti su baronienė. Šitai atsitinka netaip dažnai, kad reikėtų ant manęs pykti. Debre sumurmėjo keletą žodžių, atsisveikino ir išėjo, kliūdamas už baldų kaip atalyna tanas. Tiesiog neįtikėtina, pagalvojo Debre, uždaręs duris, kaip lengvai sudoroja mus tie žmonų vyrai, iš kurių mes nuolat juokiamės. Liusienų išėjus, danglaras įsitaisė jų vietoje, užvertė atskleistą knygą ir pretenzingai skėtojas, taip pat ėmė žaisti su šuniuku. Bet kadangi gyvulėlis nejautė jam tokios simpatijos kaip debre ir norėjo įkasti, tai bankininkas paėmė jį už pakarpos ir nuteiškė į kitą kambario pusę ant kušetais. Šunytis leikdamas kiauktelėjo, bet pasiekęs vietą susigužė už pagalvėlės ir nustebęs, kad taip neįprastai su juo elgiamasi, tylėjo nekrutėdamas. Žinote, ponė, nei nemirktelėjusi tarė baronieniai vyrui. Jūs darote pažangą, paprastai jūs tik šiurkštus, bet šiandien tiesiog brutalus. Todėl, kad šiandien aš nusiteikęs blogiau negu paprastai, atsakė Danglarus. O kuo aš dėta, kad jūs blogai nusiteikęs, atkirto baronieniai pasipiktinusi vyro ramumu. Tai man visai nerūpi. Sėdėkite su savo blogomis nuotaikomis kambaryje arba rodykite jas kontoroje. Turite tarnautojų, mokate jiems algas, tai ir griežkite ant jų apmaudą. Ne, ponė, atrėžė danglaras, jūsų patarimai netinkami ir aš neturiu norų jų klausytis. Mano kontora, tai mano aukso upė, kaip sako rodos demutyje, ir aš neketinu trukdyti jaus teikmės ar drumsti jaus vandenis. Mano tarnautojai dori žmonės, kurie krauna man turtus ir kuriems aš moku nepalyginamai mažiau negu nusipelno, jeigu jau vertintume jų darbą pagal jo vaisius. Aš neturiu užkant jų pykti, užtat mane pykina žmonės, kurie valgo prie mano stalo, varo nuo kojų mano arklius ir tuština mano kasą. O kas tie žmonės, kurie tuština jūsų kasą, būkite malonus, pasakykite aiškiau. Nesijaudinkite, nors aš ir kalbu myslėmis – bet jums neteks ilgai sukti galvus, kaip jas įminti, atkirto danglaras. Mano kasą tuština tie, kurie per valandą ištraukė iš jūs 500 tūkstančių frankų. Aš jūsų nesuprantu, atsakė baronienį, stengdamasi neįsiduoti, kad balsas virpa ir veidas rausta. Ne, ne, jūs puikiai suprantate, kalbėjo danglaras, bet jeigu iš blogos valius vis dar spiriteis, tai pasakysiu jums – kad per ispanų paskolą aš praradau 700 tūkstančių frankų. Šit kaip? Pašaipiai tarė baronienė. Ir dėl to kaltinate mane? O kodėl ne? Aš kalta, kad jūs netekote 700 tūkstančių frankų? Bent jau ne aš? Visam laikui, gerbiamasis, gaižiai tarė baronienė, uždraudžiu jums kalbėti su manimi apie pinigus. Prie tos kalbos nepripratau nei savo tėvų, nei pirmojo vyro namuose. Mielai tikiu, atkirto danglaras, visi jie neturėjo nei supuvusios katiko kišenėje. Todėl aš ir neišmokau bankininkų žargono, kuris čia nuo ryto iki vakaro rėžia man ausį. Man bjaurus nuolat skaičiuojimų monetų skambesys, nežinau, kas galėtų būti nemalonesnis už jį, nebent tik jūsų balsas. Keista, tari danglaras, o aš buvau tikras, kad jūs net labai domitės mano piniginėmis operacijomis. Aš, kokia nesąmonė, kas jums sakė, jūs pati, liaukitės, aišku, įdomu sužinoti, kada tai buvo. To jau pasakysiu. Vasario mėnesį jūs pirmoji sušnekote su manimi apie Haičio paskolą. Jūs nevasapnavusi, kad į Havro uostą įplaukęs laivas ir atgabenęs žinę, jog bus išmokama skola, kuri visų manimų buvo atidėta iki paskutinio teismo dienos. Aš žinau, kad jūsų sapnai pranašingi, todėl liepiau patyliukai supirkti visas haičių paskolos obligacijas ir uždirbau 400 tūkstančių frankų, iš kurių 100 tūkstančių sažiningai buvo įteikta jums. Jūs išleidote tuos pinigus kaip išmanydama, man tai nesvarbu. Kovo mėnesį imta kalbėti apie geležinkelio koncesiją. Konkuravo trys kompanijų siūlančius vienodas garantijas. Jūs man sakėte, kad jūsų instinktas – Nors teigiate nieko nenorinti žinoti apie spekulaciją, aš priešingai manau, kad jūsų instinktas šioje srityje itin išlavėjęs. Taigi jūs sakėte, kad instinktas jums kužda, jog pirmenybei bus suteikta vadinamajai pietų bendroviai. Taigi aš tučto jau pasirašiau du trešdalius pietų bendrovės akcijų. Iš tiesų, kaip jūs ir buvote numačiusi, pirmenybė atiteko jai. Akcijos pakilo trigubai ir aš įsikišau į kišenę milijoną, iš kurio jums buvo įteikta sektukams 250 tūkstančių frankų. O kur jūs išleidote tuos 250 tūkstančių frankų? Kur jūs čia kreipėte? Sušuko baronienė, trebėdama iš pykčio ir nekantrumo. Kantrybės gerbiamoji, aš tuo jau baigsiu. Ačiū Dievui. Balandžio mėnesį jūs pietavote pas ministrą. Ten buvo kalbama apie Ispaniją ir jūs netyčia nugirdote slaptą pašnekesį. Buvo minimas Dono Karlo ištrėmimas. Aš superku ispanų paskolą, Donas Karlas ištrėmiamas ir tą dieną, kai Karolis penktasis perėjo Bidasoa, paimu 600 tūkstančių frankų. Iš tų 600 tūkstančių jums atiteko 50 tūkstančių ekių. Jie buvo jūsų, jūs naudojote juos savo nuožiūrą ir aš nereikalauju ataskaitos kad ir kaip ten būtų, vis dėlto šiais metais jūs gavote 500 tūkstančių frankų. Na, o kas toliau? Toliau? Čia ir visa bėda, kad toliau reikalas pašvengsta. Jūsų tokie posakiai. Jie perteikė mano mintį, o man to ir te reikia. Toliau, tai buvo prieš tris dienas. Prieš tris dienas jūs šnekučiavote su Debre apie politiką ir iš jo žodžių jums pasirodė, kad Donas Karlas grįžęs į Ispaniją. Tuomet aš parduodu savo paskolą, naujiena pasklinda, kyla panika, aš jau neparduodu, bet atiduodu savo obligacijas. Kita diena paaiškėja, kad žinia buvo melaginga ir dėl tos melagingos žinios aš praradau 700 tūkstančių frankų. Na ir kas? O tas, kad jeigu aš jums duodavau ketvirtąją pelno dalį, tai jūs man turite atlyginti ketvirtadalį mano nuostolių. Ketvirtoji 700 tūkstančių frankų dalis tai 175 tūkstančiai frankų. Bet visa tai grina nesąmoniai ir aš nesuprantu, kuriam galų jūs painiojate į tą istoriją Debre vardą. Todėl, kad jeigu jūs kartais neturite tų 175 tūkstančių frankų, kurių aš reikalauju, tai pasiskolinkite juos iš draugų, o ponas Debre jūsų draugas. Šlikštu klausyti, sušuko baronienį. Gerbiamoji, prašau be skambių frazių, be gestų, be nudienės dramos. Kitai būsiu priverstas pasakyti, kad iš čia matau, kaip Debre šaipydamasi skaičiuoja 500 tūkstančių frankų, kuriuos šiais metais jam atidavėte. Ir džiaugiasi pagaliau radęs tai, ko apsukriausi lošikai niekada neranda. Ruletę, kurią išlošia nieko nestatydamas, o pralošęs irgi nieko neprakiša. Baronieniai vos nesprogo iš pykčio. Niekšė, sušuko ji, kaip drįstate teikti, kad nežinojote to, ką man šiandien prikaišiojate. Aš nesakau, kad žinojau, nesakau ir kad nežinojau. Aš sakau štai ką. Prisiminkite mano elgesį per tuos ketverius metus, kai jūs liovėtės buvusi mano žmona, o aš lioviausi buvęs jūsų vyru. Ir pamatysite, koks jis nuoseklus. Beveik prieš pat nutrūkstant mūsų santykiams, jūs įsigėdėte mokytis muzikos pas garsų į baritoną, su tokiu pasisekimu debitavusi italų teatre. O aš nusprendžiau mokytis šokti pas šokėją, kuri buvo nepaprastai išgarsėjusi Londone. Tie mudviejų įgeidžiai man atsėjo maždaug šimtą tūkstančių frankų. Aš nieko nesakiau, nes šeimoje turi būti darnumas. Šimtas tūkstančių frankų nėra per brangu, kad vyras ir žmona iš pagrindų įstudijuotų šokius ir muziką. Netrukus dainavimas jums įgreso ir šovė į galvą mintis studijuoti diplomatijos meną, vadovaujant ministro sekretoriui. Aš jums leidžiu tai daryti. Suprantate, kas man darbo, jeigu už pamokas jūs mokate savais pinigais. Bet dabar matau, kad semete juos iš mano kasaus ir kad tos jūsų studijos man gali kainuoti 700 tūkstančių frankų per mėnesį. Gana gerbiamoji, šitaip toliau būti negali arba diplomatas duos jums pamokas veltui ir aš jį pakesiu, arba jis daugiau nei kojos nekels į mano namus. Supratote? Šito jau per daug gerbiamasis, dusdamas sušuko Ermina. Jūs peržengėte visas niekšiškumo ribas. Bet man labai malonu, atšovė danglaras, kad jūs neatsiliekate nuo manęs ir laisva valia pildote įstatymų kodekso straipsnį, skelbiantį žmona privalo visur sekti savo vyrą. Jūs mane įžeidinėjate. Teisybė. Baikime šitai ir pasikalbėkime ramiai. Aš niekuomet nesikiždavau į jūsų reikalus, nebent tik jums gerą norėdamas. Darykite ir jūs taip pat. Sakote, kad mano pinigai jums nerūpi? Puiku. Darykite ką išmanydama su savaisiais, o prie manų jų malonėkite nagų nekišti. Be to gal visą tai tiesiog išdaviko triukas. Ministras siutina, kad aš opozicijoje, jis pavydė man populiarumu, Gal jie su Debre susitarė mane sužlugdyti? Kaip panašu į tiesą? Žinoma, kur tai matyta, melaginga telegrafų žinia. Juk tai neįmanomas arba beveik neįmanomas dalykas. Dvi paskutiniai stotys perdavė visai skirtingus signalus. Iš tikrųjų atrodo, kad tai tyčia man padaryta. Juk jūs turbūt žinote, jau nulaidžiau prabilo baronienė, kad tą telegrafistą atleido ir net ketina teisti. Jau buvo duotas įsakymas jį suimti, bet telegrafistas pabėgo. Tas pabėgimas rodo, kad jis arba beprotis, arba nusikaltelis. Na, tai buvo tiesiog klaida. Taip, klaida, iš kurios juokėsi mulkiai, dėl kurios ministras visą naktį nemiegojo, o ponai valstybės sekretoriai margino popierius, bet man jį kainavo 700 tūkstančių frankų. Klausykite, staiga pareiškė Ermina. Jūs manote, kad dėl visko kaltas ponas Debre. Tai kodėl to nepasakote jam į akis, o prikaišiujate man? Kodėl kaltinate vyrą, o atsakyti turi moteris? Argi aš pažįstu Debre, tarė Danglaras, argi aš noriu jį pažinti? Ar aš noriu žinoti, kad jis jums patarinėja? Ar aš noriu klausyti jo patarimų? Ar aš lošiu biržoje? Ne, visą tai darote jūs, o ne aš bet jeigu jums tai naudinga, danglaras patraukė pečiais, nuostabiai kvaili padarai tos moterys. Mano esančius genijai, jeigu joms pavyksta užmėgsti vieną kitą meilės intrigą taip, kad apie tai nesužinotų visas Paryžius. Bet turėkite galvoje, kad net jeigu jums ir būtų pasisekę nuslėpti savo išdikavimus nuo vyro, tai be galo lengva, nes vyrai dažniausiai nenori to matyti, tai ir tuo atveju jūs būtumėte tik apgailėtina pusės jūsų draugių aukštuomenės moterų kopija. Bet ir tai man netinka. Aš visada viską žinodavau. Per 16 metų jums gal pasisekė nuslėpti nuo manęs kokią nors mintį, bet ne vienas krustelėjimas, ne vienas poelgis, ne viena intriga man nebuvo paslaptis. O jūs džiaugėte į savo apsukrumu ir tvirtai tikėjote, kad mane apgaudinėjate. Kas iš to išėjo? Ogi dėl tariamų mano aklumo visi jūsų draugai, pradedant ponu de Vilforu ir baigiant ponu de Bre, bijodavo manęs. Nebuvo nei vieno, kuris nebūtų skaitęsi su manimi kaip su namų šeimininku, tik šito aš iš jūsų reikalauju. Pagaliau, nei vienas nebūtų drysęs kalbėti su jumis apie mane taip, kaip aš šiandien kalbu. Galite laikyti mane bjauriu, bet aš neleidžiu savęs išjuokti ir svarbiausia kategoriškai draudžiu jums mane žlugdyti. Kol nebuvo ištartas Vilforo vardas, baronienė dar šiaip taip laikėsi, bet išgirdusi tą pavardę jį perbalo, pašoko lyg įgelta, ištiesi rankas, nelyginant užkeikdama vaiduoklį ir žengi prie vyro, tartum norėdama išplėšti paskutinį paslapties žodį, kurio jis pats nežinojo arba gal dėl kokio bjauraus įskaičiavimo, tokie buvo ko ne visi jo išskaičiavimai, ir žinodamas nenorėjo išduoti. Ponas de Vilforas – Ką tai reiškia? Ką jūs norite pasakyti? Noriu pasakyti, kad ponas de Nargonas, pirmas jūsų vyras, nebūdamas nei filosofas, nei bankininkas, o gal būdamas ir tas, ir tas, pamatęs, kad iš karališkojo prokuroro nieko nepeši, mirė iš sielvarto ar iš pykčio, kai po devinių mėnesių sugrįžęs namo rado jūs šeštame neištumo mėnesyje. Aš grubus ir ne tik žinau, kad toks esu, bet ir didžiuojusi tuo tai viena iš mano komercinių operacijų sėkmės priemonių. Kodėl užuot pats nužudęs, jis leidosi nužudomas? Todėl, kad neturėjau kapitalo, kurį būtų reikėję saugoti. O aš turiu pareigų savo kapitalui. Dėl savo kompanijono Debre kaltės aš prakišau 700 tūkstančių frankų. Tegul jis įneša savoje nuostolio dalį ir mes toliau kartu varysime biznį. O jeigu ne, tai tegul pasiskelbė bankrutavęs dėl tų 175 tūkstančių frankų ir tegul dinksta iš akių, kaip ir dera bankrutavusi. Taip, žinoma, jis šaunus vaikinas, kai jo žinios teisingos, bet jeigu jos neteisingos, tai aukštuomenėje atsiras 50 vertesnių už jį. Pone Danglar buvo priblokšta. Vis dėlto jie iš paskutiniųjų stengiasi atremti tą puolimą. Jis susmuko į fotelį, mąstydama apie Vilforą, apie sceną pas Montekristą, apie keistą virtinę nelaimių, kurios štai jau kelius dienus viena po kitos griūva ant jos namų, jaukia šeimos gyvenimo ramybę versdamus skandalingais barniais. Danglaras nei nepažvelgė į ją, nors ji darė, ką galėjo, kad tik apalptų. Netaręs daugiau nei žodžių, jis trinktelėjo miegamojo durimis ir grįžo į savo kambarius – o atsipeikėjusi po nepavykusio palpimo ponė Danglar galėjo pamanyti, kad sapnavo slogų sapną.